Zer nahiako, ala alamandu. Ez bata ez bestianik, utxu mandoka. Zer haste aste hartoztako hitzordia Euskal Iratietan betiko ber kolaboratzaileak egun Charles Bidegain Artuaz solas egitea ezinen zaiku hitze zitz kronikan. Beniak irek aldiz aipatuko deiku horreagako guda etzela Euskaldunek ukentzien garaipenik handiena garaian. Jose Antonio Azpiazu kaldi zaipatuko deiku hamasei geren mentian nulako haremanak zutien Euskaldunek Madrideko podere zentralaekin eta gabe laurentz agertuko zaikula be kanto komendiu ekin. Hasgitin Adiarazpen askatarsuna libre giela nahi dugunaen eraitia hoizien karikalatu zien ehun milaka jentek zer builta, denak eskuz-esku mesu horrekin bat. Bena, doian batu behar dela laster hoita zidu aita saintu den Jentek dien sinhezmena eta fediaz ez da behar trufatu. Min egin ahal lezake eta min dianak usukia gordin uken ahal lezake. Ez mugak gainti bestela kasu. Espada xantaia badu egite. Hale bada zerbait zapartagari aita saintiaren ohar hoietan. Zapartagari ezen fede bat jinko baten izatian bermatzen beita eta jinko hoi deuzek ez nihurk ezpeitu sekulan probatu bazenez edo ez. Hots, segur ez den zerbait errespetatu behar ditzate, azkenian zentako ez, dena errespetagari beita barne ipuñak. Halaike ahuan latz batzen dena da, omen, nurbaitek, taflaz, nihurkikusi ez dian jinko hoi garkotziala joi eta beharri siluetat mintzatu eta erran liokiola zer egin behar den eta ez den. Eta lege hoik jeraiki behar diela hitz egia bat baizik ez dela lanho arte hoietan omen bisilitzatekin haren legia. Lege horren errespetatzeko ahalake ezai dia istoian barna eta lavernako harpia bezain handi den erromako basilikatik, mundian gainti manu eta agintiak beti zabaltu dia. Erretikoak ere behar ziela, protestantak masakratu, sorginak inkastu, emastiak ez diala behar abortatu, haboziz gei, lesbiena eta transek eskuntu. Kipin intzanian, iganteko mezan hartu ostia e etzen mastekatu behar Jesu Kristoi zankosagara usukitzen genei olakuan, alkari potka aitzia zikina zen ez bazen ezkuntza sakratiaren barnen egiten. Mespetaik landa neskatilak dantzatzea bazuatzean ondoko igantian Eliza erdian belhainko egon behar zien. Hoik maniak. Sekulane nihurk ikusi ez dutian baten maniak. Omen. Prefosta, usu bezala, manu emailen egitatiak beste dia. Ezgia, heben hasiko zerrenda luze baten aipatzen, pedofiliatik hasiz, Vatikanoko bankuaren mafiakeia arte, bidian kutsatuz izan dien fasista heroka eder baten aldeko sustengiak. Kontradikzione hoien aipatziak, arraileia berde bat sortaraz beilezake beitan, eta hoi, frantxoak ez du Charles Videgain, qui se cite Charles Videgain, Serekin Bahator. Uh, nator hartuarekin, oh, kamion bat <laughs> hartuz beteik. Lur beritik. Etusten dut hemen bai honan hor erremolkarekin, hor, ez eh, du deus erraiten, gilianiz, pazientzia hartzen dut, eta joiten dira behaz eta hartua emaitera, hor, portu aldera. Hor, hartua, hartu ze erran behar dut, uh, anitzetan maiz deitzen da, edo deitzen dute beste nunbaiteko garria edo horia, detzen dute turtiako zerbait edo eh, indietako garria, eta uh, eh, zerratik, bat iru uh, eh, antik uh, sortu dela, behaz, afer, antik gindela, Ameriketatik, eta ango iztuntza batean hori detzen zutela maiz edo Alko zerbait, eta mm. maiz hori, menetan frantzisez bada, espanioles ere bai, eta bestenez, nun baiteko zera pulinda bezala. Pulinda da indietatik egiten den oilua, la pula. Mm. entzun, omen, eh, zea maiz taldiaren herrua hoi dela hartua. Berra ah, da. behar bada. Horren, hartua. Gut ez berdin jokatu, ez eta ere uh, kastoinet eta biernesek. Gu bezala jokatu dute. Lehen, hartua dinan zin, bazen landare bat, emaiten baitzuen azitipi bat, Eta hoai, hazi hori baliatzekotan ematen jelu xorier, e, e, etxen, kaiola uh, batian. Aliz hori lehen jendet jaten zuten, eta hoa, uh, frantzenez deitzen da, le eta le ikusten da kaskoinez, hori dara, le edo le Eta bada, jendea deitzen dena, le, eta le mille, hori, kaskoinez, le miliot da hartoa. Eta gure zehidin dugu, landare hori pixka bat utzi, bazter, zain ezpaitzen, beste ekartzen, baina izena ez da galdu. Eta horien, eusaratze egin lehen ahto teitzen zen landarearen izena batu du eta Amerikitatik din landareari ahto izena eman. Eta zaharri leku batzutan ditzen dute ahto artotipi, horako zerbait, zeren... Right. Mie hoi eh, gipuzkoan eta artatxiki deitzen die, eta berri zara jaten hasten dut jentia. Hori da, hori da, zen eh, ez hain... Ba. Eta jo, artua una dindela hor frogatua da, zeren Eugen Ruenetx hor historio zalea kontatzen du, hemen baionan bada lehen biziko zubia, lopon du geni da, guai baina lehen etzen hola, eta demo, egun batez, izan ziren uoldeak, ura ondia, zen, eta uh, zubia joan zen, <laughs> dut. Eh, Zubiaren uh, zanduak ere emanat izan ziren. Eta bai honako diendea, etzen kontent izan. Eta zer paperen arabera, behaz, amasairaren, amasairaren mendean, bai, uh, ez, amasairaren mendean, Amerikak biztanda istanda ezagunat zirela, antigintzela beaz hartu berria, eta ze zuten paperetan martatua da, baktetan, erreten baita aturri ondoko ordurkietan, ustaritzen, laborariek bazuten landari berri bat, biltzen zuten uh, burua, buruska, eta beste luzia irokzen. Eta irokzen erretarat. Zazen zuen, zango oiet, Akto zanlo hoiak joan ziren eta jo metatu ziren baionako zubian, barraja bezala egin zuen eta aio zubia. Aba, ah, eh? Eta horien badakiru, orduan, genero jene txetore atxematen du, badakiru, hasi zirela zanlo hoiek eh, aderzen, behaz, hartua hasi zela aderzen hemen. Eta zerratik hemen, hemen bazen ur eta iusti, guai delako ibri da zabaldu da, ba, dola ono duti joan emendean, hemen eta tastoinan egiten zen klimaren datit. Beaz, oroa anitzetan iraipatzen dut, hori dela sustituzio edo ordezkari zerbait dertatu dela, izena ez da kanbiatzen, baina zer den hor izendatzen dena, kanbiatzen da, bereziki, nola egan behar da, obekuntza edo zerbait obe dertatu delait. Obe egin nahi dut, hartuak eh, zer gehiago ematen zuela artotipiat baino. Eta izan du alako desklasamendu bat delako hartotipiat. Itxi mando! Ka! Laurentz Utsu Mandoka espitia en barnen hizo oso suan hike hie kantu haitiak Utsu Mandoka egiten baitutuk ordean zer egin hasiko eh, Be, haiturtuko deizut tarapatakan egin dudala autaketa naiz eta abantzia minua hartu nian, E, eta bezperan bat agutatu nian, mena gio bestiak eh, lanpetik behin nintzen bakik ikusten naik, e, lan nian izer bai. ditan beti. E, bon, eta ordin, bon, bestiak tarrapatakan atzamantzat, mena bon, ala ere agian gustukoa izan endute entzulek. Eh? Jakin ez dela sekulan denen gustuko izaten ahal, ordin ez digalio bian haustia. audela, dela, hau dela. Bon, ordin, batuk biputiko eta emazte bat, ze norikin hasten gutuk? Sandwich bat eginen jage? Ados, ordean, uh, eh, biputikoen artean zaharenak edo, edo gaztena? Ah, gazter Bon, gaztena. Ordean, gaztena duk uh, Pascal Irigoien. Eta negiuntan lagazken uh, eh, lagazkena taldiarekin ibiltzen duk, eskuin esker, konzertiak maitentik, lasterren iduriko atabalen dateke, beraz, uh, Pascal uh, dakizun bezala, frantxoa errigoien semia duk. Ah, enakian? Eta bai, bena frantxoa errigoien, ez duk bakarrik uelbez eta bere ardieta okupatzen, aburtu maite egin zutian, eh? Ah, dos, ah, dos. Ah, den badik, uh, seme bat edo Pascal errigoien, uh, eh, artista duk, egiazki, uh, eh, musikalaria, Uh, gitarra jotzen dik, pianoa ere amini ikusi dit uh, argazki batean pianoa jotzen zila, eta sortzeile duke e, haiduk eh, zezenaren taldian ere gitarran, eta olako taldiarekin ere uste dut, eta bon, trebetasuna aske handia erakusten ditu eta sokuntza mailean ebai, badizio olako formato bat eh, hor eh, akustikoa, eta guai be, proiektu berri horrekin, larrazkena taldiarekin ibiltzen duk larrazken eta edu jala galtoa negian ere jarrikitzen dizu. Odean, eh, besasoineko kantoe bat aitatu diat, kantoe hoi deitzen duk neguaren baltsa. Eh? Ez obekinik egiten, egiten al, sasoinean ezaiteko. Mhm. Eta bat, akiagi baltsa bat dela. Voilà, ordean, bon, eh, aski berezi hau, kale, eh? giro berezi batean ekarri eh, gutu kantoe unekin, eta be entzuleke... Eh, hain musikaen ezagutza eginen die, hor eta be gustuko balima die, goizala berant, hor gertuko den lekietan, joiten alko die, eh, hain uh, konzertuen baten uh, entzuterat. Pascal Irigoyen. Pascal Irigoyen neguaren baltsa. neguaren baltsa. martxoaren emeretzitik goita bederatzira, basen afarroako korrika kulturalaren abiatzeko itzordua, Urtarrilaren ogoita sortzian, astezkenarekin, arratsaldeko seietan, izpulako Faustin Bentabirri gelan. Pirits, porotx eta marimototx. Txo, mikmak txikia, ikusgarri behiaren aurkestera ginen zauzkigu. Sartzea zazpi euro, kurrika laguntzaile entzat, sei euro. Tokiak aintzinetik salgai, garazi, amikuse eta siberoko gau eskoletan, xe garaziko gau eskola, perhoita emeletzi ogoita ama zazpi, irutan oita emeletzi, hamabost. Urtahilaren ogoita sortzian, astezkenarekin ahatsaldeko seietan, Izpurako Faustin Mentabirri gelan. Piritz, Porrotz eta Marimoto txere, Eskoa jaldun Emeretzi garen korrika, martxoaren emeretzitik ogoita bederatzira, ureperetik bilbora. Euskara da kanporata, denok korrikara. Eskoa jaldun. Haldun! aste hortan, ikusi dugu horreagako guda, guretzat eh, Euskaldunentzat eh, ba, mito bat bilhakatu dena, bena, zuk zinion etzela hori eta gudarik garantzitsuena. Ba ez, eh, gaur horregako mendietaraz, edo horregako monasteriora joaten dan jendeak han ikusiko du Roland eta Karloman hori e, horrezko eskulturak eta horrezko irudiak eta dena da e, e o, ba, eta Balle de Carlos eta Carlo Carloman noren e, onditasunaren horrezgarri. Eta eta ikusten da, bai, Pirene hainbat tokietan eta hasteko itxasun eta hola pa de Roland, el paso de Roland. Mm, bai, jakina, e, mm, mitoa Roland eta Carlo Magnoa dira naiz eta batalla beraiek galdu. Oso leku gutxietan e, gertatzen da, e, eh, batalla galdu duenari, oroigarri egitea, eta batalla irabazi zutenek han inona agertzen ez direnez, ez zute eh, existitzen. Rolanek galdu zuen batalla, Carlomano galdu zuen batalla, baino noren aurka. ez, ez da erraten, ez da inon ikusten nor izan zen irabazle, et bat galtzaile izan bali mazan. E, eta hori etengabe e, gertatzen da gure herriaren historian, gure herriaren oroimen e, lekuetan, gure herriaren e, estimu estimuan, ezta? beti ezabatu, gutxitu edo edo ikuste ezinak e, bilatze bilakatzen gaituzte, ezta? Nune iritsi garen guk ere gutaz holako ikuspuntu baten eukitzea azkenian gu ere ezkira gauza handi, gure hizkuntza ez da gauza handi, guk ere barneratu dugu hori. E, horra, e, mm, etxaiak, arerioak, hobeto, e, arerioak beti saiatuko da bere pentsa moldea zure buruan e, sartzean. E, bera, zu azken batean, e, bere idearen bozera male bihurtu zaitezen. E, horraz, e, egin beharra dago, gelditu beharra dago momentu bat, pentsatu beharra dago, eta berreskuratu egin behar dugu gure herriaren gure referenteak, ez besteenak gure egin, baizta gurea zeintzu diran, e, nabarmen jarri eta gure, gure autoestimo hori ere landu. Biziki garrantzitsua da, nero ustez, atalau, eta biziki garrantzitsua da aipatzea. E, Frantses mitologian eta Frantses historiografian e, Carlo Magnoren zazpirunda irurogeita mesortziko batalla hori, naizta porrota izan, ba, mugarri dan xe, Euskaldunok, gara ertoko baskoiak, eh, horretan aritu zirenak, guretzat ez da inbeste, irabazitako batalla bada. E? Eta bada jendea esaten duna, ba, ba, bai, horregan irabazi zuten baskoiek, baino beste inoiz ez dute zertxore irabazi. Bueno, kontuz. Baskoiek irabazi zuten zazpirun da irurogeita mesortzian, irur, eh, abustuaren amabostean. Eta hor, bakatu, errege bat badago, hasia da antolatzen, zerbait? Ez, ez dago erregerik orain dino. E, eh, orain dik, baskoi tribua dira. Eta baskoi tribu horretan, agertuko dira, e, erregea izango direnak. Baino ez, zazpiron da irurogeita mesortzian. Baizik, handik urte batzuetara, sortziron da hogeita lauean. Hortaz, e, gezurra badirudi ere, baskoiek, e, eh, batalla hori irabazi, eta nagusi e, izan da ere, baskoien antolamentua ia desagertzean gertatzen da urrengo e, urteetan. Frankoak, Eskarlo Magno, e, eh, Pepinio bere semea. Pepin bref, frantzera ditzen ah, dut. <laughs> Orduan, eh, hor hori bueltatzen delarik batetik. Arabiarrak e, eh, indartxu e, jotzen dutela, eta astur leondarrak edo bisigoen ondorengo hispaniarrak mendebaldetik jotzen dula, ia desagertzear dago e, baskoien antolamentua. Beraz, mapatik e, ia ia desagertu egiten dira. Ze gertatzen da? Berriro dago eraso handi bat e, eh, Ludoviko Pioren semia Pepin, ezta? Horra. E, bueno, bada, bada tarte bat Ludoviko Pio eta bere semea Pepin batera e, gobernatzen dutena. Ez Pepin e, laburra edo, baizik eta haren e, beste adar bat. E, hortaz, Frankoak, azken batean Frankoak, e, Franko Karolingioak, E, eraso egiten dute iparraldetik e, berriro iruñara, iruña hartu nahien, eta arabiarrak e, bidali e, nahian berriro ere ebro, ebro aldea. Erran behar da, Karlomanen garaian ere, e, asmatu egiten da, e, asmatu egiten dela, jakue bidea, Galiziako, Santiago, ospatu hori. E, hortaz, e, badago eraso militar bat, baina gero dago nola sartze, sartze e, ideologiko bat e, kristautasunaren eskutik. Hau da, e, erromako eliza frankoekin e, jarraitzen du, Karlomanoren e, galdu ondoren, jarraitzen du predikatzaileak eta bidaltzen. Eta asmatu egiten du jai, e, aurkitu dala e, Santiago edo Jakueren ilobia Galizian, zertarako eta per, per erromesak, peregrinoak, e, bidaltzearen eta jun etorriaren aitzekian espiak tartean, zelatariak tartean sartzeko. Eta hori da nolabait indar armatua batetik, baino e, jendearen movimentua e, barneratuz lortzen du horrelako marra bat egitea beraiek ebroraino eraman nahi dutena e, Hispaniako ipar e, mendebaldea kristaua da, godoen e, ondorengo erregeak Galizia eta Asturiaseko erregeak kristauak dira, Pirineoren e, iparralderan Frankoen nagusitasuna handia da eta hegoaldean Arabiarra daude. Ordun hor ebai dagola erlixio gerra bat erlixioaren nagusitasunaren erlixioa eta erlixioa dakarren botere ekonomiko eta politikoaren e, eh, nagusintasunaren beharra. Beraz, Ordin eta eh, eh, Santiago do Compostelako bide horren e, egitearekin ebai, zeak e, ezarten dira e, ez eleizak ez, mena nola deitzen dira monasterioak, monasterioak eta Ona spait sedariak eh, ezarten dira e, eh, zeharenak eh, religion errenak ere bai. Hori da, hau da azken batean da edapenaren tresna batzu mm. dira edatzeko monasterioa, fraileak, fraileen inguruan jendea, bidea, bidea kontrolatu, e, eta fraidek zituen podere militarra ebai bazuten. Ba, bai, gaina, e, oso lotuta daude e, oso tulotuta daude e, kristautasunaren zabaltzea eta indar militarra eta oso oso lotuta daude musulmanen islamaren e, zabaltzea arabiarren indar militarrakin. Orduan hor e, boterea eta eta erlijionea e, oso lotuta egon dira betidanik Betidanik. E, hortaz, e, jakue bideo hori e, sartze bide bat da, eta frankoak eta Eliza Erromako eh, Elizaren enperadoreak baduten nahi bat e, arabiarrak islama eh, baster bultzaka bultzaka bidaltzeko eta badute arantza bat sartuta hor e, Carlo Magno Zaragoza egon zeneko porrota hori kitatu nahian eta indarra handia egiten dute marka hispana hori Ebro ibaiaraino eramateko. Hortaz, e, Pepinio eta bere aita e, Ludoviko Pio, eh, biltzen dute indar militara handi bat, eta laguntza dute Aragoiko Ebro eta Aznar e, kondeen e, indarren laguntza. Ematen da, bigarrenez, hirugarrenez batalla bat horreagan, eta baskoiek berriro irabazi egiten dute. Beraz, e, baskoiek erresistentzia hori mantentzeko, karloman hori irabasteko, naiz eta berriz ere atzera egin behar, eta berriro e, Pio eta Pepini hori irabazteko, ez zuten indar makala izan. Etzan hartzain talde bat. Ez ez, gizarte estrukturatu bat zen, zalantzari gabe. Eta hor, sortziron da, hogeita lauean, sortzen da eneko aritzaren figura. Eneko aritza, hor, bada buruzagi bat. Da, e, eudon, edo, edo feliz, edo horrelako e, buruzagi e, indartsu eta ordezkaritza onbat e, eramaten dutela, baina baskoiak hor, E, gogaituta, na, naskatuta dauden oski, behin eta berriz erasotuak direlako. Mhm. Hori, datorren astean ikusten aldugu eneko aritzorena. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko, itxumandoka. Gue sandwich hortan eh, behoi uh, eh, emaztien txanda diage? Bai, eta zinez eh, sandwicha ona dizugu. Bon, ez, ezaguna da, eh, entzunen dugun kantoia, baina lehen egurta behar. Bo, segura dia diadanik izan da, itxumandokan ez. Bai, uste, eh, diska berria eh, azken alkizileik. Bo, eta horrekin or, ere berriz egeu nengia. Eh, videoklip eder bat ikusi behitut eh, hor uh, nunbait. Hor dien, uh, dakizun bezala biluzik deitzen da bere diska berria. Eta diska berri hortan uh, aurkitzen alden simitz urdina kantoia entzunen dugu uh, bere ala, beraz maialen eta bere musikalari lagunak hor eh, emanik, bon, jarrik izan dizi konzertiak emaiten, mena, bon, zinez eh, gustukoa dut eh, musika mailean ale blues eta badu, bosa badu nortasuna, eta iduiala geroz eta ondiagoa nortasuna e, eta, ba, ala, agian ere, hor ere, uh, plazera hartuko duzie, simitz urdin, maialen erotabe erren kantue horren entzutez. Joaneko handeria antzerkia. Otsailaren lehenean, igandez, isturitzen, arratsaldeko bostetan. Gora, Gora! Eriko gela berotuan, ondutik, ostatua, talo eta xingar. Agurma, senyore! Artetxea kulturel karteak antolaturik. Gordelere begietatik! Alde, horonu! Zuela! Mandoka! Mandoka! Mandoka! Mandoka! Jose Antonio Azpiazu, aipatzen ditugun garai hoietan, hamasei, hamasazpi gehen mende horien inguruan, ez da datuetan ez da agertzen, Euskaldunak, Euskaldun bezala, ba, oldartu zirenik eta esan ez, ez ez, hau zuen txaltza da, ez da gurea. Beno, hor nik uste dut interesak haman komuna zirela. E, Euskaldunak hori da ne interpretazio bat, eh? Euskaldunak ez daukate berez erregerakin ba, aurrez aurreko borroka hori normalean, baino esaten dute maila bateraino. Zuek, zu erregea zera, baina guk gere foruak edo bere lege zaharra ditugu, eta hoiek hausten bat dituzu, orduan gu aurren izango gaituzu, borrokan egin dugu. Eta e, e, Euskaldunak ere, hortara jatzen ziren, baina ikusten duten erregea, bere arazoia edo turkoen kontra, afrikanoen kontra direla, edo luteranoen kontra direla, protestanteen kontra eta horrela, bara horik onartu bezala aike zuen, edo ingalaterren kontra, ba, protestantismoa sartu zelako eta horrela, ba, katolizismoa, bai, eta horrela, nola, katoliko oso, ba, normalak ziren ez, konbentzitua. zirela, ba, ondo ikusti zuten, edo, oitura hori hartzen zuten, baino, gertatzen dire olako puntu batzuetan, jentea, Erregaren kontra bentzet esan zuela hau ezin daiteke. Hau ezin daiteke, adibidez, itxasontziak entzerako orduan. Itxasontziak e, eh, gauz zakarrake eh, gertatzen ziren, ba itxasontziak eh, gertu zeudenean ternuara joateko, orduan Erregiaren ministroa ba, hemen zegoenak, Euskal Herrian zegoenak, ja, gobernadore antzekoak esate zuen, bueno, orain puntuan daude ternuara joateko, presto edukate, ba, itxasontziak, orduan embargoa, kendu eta gerraterako eraman. Eta, ah, ze, erabiltzeko bai, bai, bai, ordez? Ba, borrokarako eramatzen zituen. Eta horrela gertatzen zen, ba, mila posteun da laro eta sortzi horre Inglaterrako armadaren kontuak eta, ba, e, itxasontzi gehienak, hor gelditu ziren. Hor gelditu ziren, behartu zituztelako esternura jotea, bezik eta gerratera jotea, Atlantikora jotea, eta hor pila bagaldu zen, marinel pila bagaldu zen, itxasontzia galdu zituzten, eta hor esaten dute handik etorri zirenean okendo eta rekalde kapitain oso importanteak, oso jakintsuak esan zutela, esan zuten handik denpora gutxira lotxaz eta penaz hil zirela lotxaz eta penaz, ze erregeak buru bezala jarri zuen medizo, medizido, medosidonia, medizidoniako e, eh, dukea, eta arek itxaso kontuan ez zekien ezer. Eta beren erruz esaten dute, galdu zutela hori, borroka hori, eta orduan, bueltzera, bueltatzerakoan, zutik edo, beren itxasontziki bultatzerenak esatu zutela, ez dago, ez dago, nolabait, e, eh, arrazuirik olako, sa, sarraskia egiteko, ze eh, guk entenditzen dugu borroka nola inber den, Medina, Medizidoniako markezak ez dauka ideaik ere hortan, eta orduan eh, agertzen dire ilunezko bazterrean indako kritikak batez ere medizidoniari eta erregeari ere bai. Esanaz, zuk agintzen duzu. Baina orduan erregea jainkoa ziren. Jainko bezalak. ...jainko nahi zuen erregeari adimena eman. Eta orduan jenteak nahiko ulertzen zuen. Baina gehiagik eritan sartzen zaren Euskalduna zuten. E, orain arte, o hemen arte. Edo, bengantza bere kontura antzen zuten. Adibidez, hor dago, e, mila bosteun eta berrogeita mar, irurogei artean, Frantzia egin izudarezko borrokak egin zituzten. Eh, Espainiako erregeak eta Frantziako erregeak. Norki nuen, e, eh, kinto, ordean, E, Felipe. Ah. Carlos, Carlos Bosgarrena eta Felipe, orche, Felipe zen printzea ordun eh? ba, orduan erregea izatekoz, baina ondio zegoen. Eta Francisco, Francisco beste kaldean. Eta borroka. Orduan, e, eh, alako batean, e, bar, eh, e, itxasontziak kendu, Felipe Bigarrena printzea, Mari erreginakin eskontzeko ingalatarrara eramateko itxasontziak. Orduan, ternuako itxasontziak baitu, kendu, eta itxasontzi horrekin joan ziren ingalaterrara baino hemen banaka batzuk edizi dira, bueno, zuk libre, zu libre, zu libre, on, onen ditugu eta ingatera jongo era. Eta orduan oso berandu sartu ziren eta ternuera jon ziren. Baina nola, Frantziako erregeakin borrokan zeuden, ternuan zeuden Euskaldunak, Espainolak edo egoaldeko itxasontziak ikuste zituztenean, orduan izan zuten, bueno, gu borrokan gaude eta hoi jarri ditugu, baitu eta gure guretzako lan egiten itxasontziak endu, eta langileak e, nolabait, beren gana, beren lanako. Eta gero, ura bukatutakoan, itxasontzi batean dena sartu, eta buelta hartu ere bai. Zer gertatu zen? Gipuzkoarrak hori hartu zuten, batez ere Gipuzkoarrak hori hartu zuten burla bat bezala. Eta negu guztian, eh, berrogeta amalautik amabosteko negu hortan, beren artean ados jarri ziren bengantza batin behar zirela. Eta erregeak esaten zuen, ez, ez, e, debekatua dago, baina ez zuten kaso ikin erregeari. Eta orduan, izugarrezko armada, borrokako armada gertatu zuten, ternuara jun, eta baita ere bordele aldera jun ziren, eta itxaso, e, Euskal e, e Iparraldeko itxas e, basterreko herriak suntzitu zituzten. Toni, bai. Gipuzkoar arrantzale militar improvisatuak. Ba, improvisatua, ba, eo, bai, azkenean, e, eh, kainuiak edaran bat zuten, defensarako, baina defensarako edo borrokarako. Eta orduan, bordelera joan ziren, han izu barrako egin zuten, barkoak ekarri, eta gero ternuara jun, eta han ere egurra emazieten frantzesari, ba, nolabait, bengantza bezala, aurreko urtean ze gertatu zenen, ura bengantza. Olako borrokak egoten ziren, baina gero ikusten dira, handi urte gutxitara, berriz ere ados jarri, beren artean, eta eh, batera joate ziren lanera. Itxu alaman. Ez bata ez beste. Nik, nik, nik, itxu mandoka. Txinafarroako Egiantzurkiak Arkisturik Ministère Magouille En cette sœur dominicale Bretañatik dator rokero laukoteunek ikiazko rock kontzertu bat proposatzen digute S'impassion dans Écoute ta mère et mange ton short, otxailaren txeian, aratxiko sortiak derdietan, izpurako fostin benta berrigelan. Au cas où je traverse le Rhône. eta haien berezitasuna denek ikus eta entzun ditzazten kantuak egiten dituztela. Beraz, sei eta euntasai urte artean barituzu, etorri! Tokiana atxikitzeko dei, zero bost, berroita emeretzi, ogoita amazazpi, ogoita amabi, zero iru zenbakira! zenbakira! Laurentz, gue sandwichan ezken usukia ikusten jat hirintik eben Wilko Johnson, hoi ez duk ez, ez basena fartar, ez gipuzkoar, ez arabar, ez eh, deuze. Ez, mena bon, hain indian to ze guztukoa duku hilol, ze guztukoa ere gure guztain araberan egin mertutik gaizak. Eta hortian, Wilko Johnson, uh, hil duzu, ez dira aspaldi, eh, uste dut, uh, eta malan, edo mailuan, eta mairuan, zentu den gitarista bat duk, Uh, inglesa. Wilco Johnson uh, gitarra jotzen zian garaian Dr. Philgood taldean. Deja hor hobeki situatzen duk historioa. Mm -hmm. Gara jortan bi taldea antzekoak bazien, bazien Dr. Philgood eta bazien ere uh, uh, The Inmates taldeak ordean antzeko musika egiten zien, rock, uh, bon, aski... Idor bat Ba, idor, simple, bai. oso arrunta, mena beti ritmatxua, mm. eh? ez bortitza, mena ritmatxua. Eta, rock and roll. Voilà, ordean, Dr. Phil Good male euski, ba, ordean, olako rock eh, formato arrunta zian, uh, harmonika jole bat ere hortan, eta gero behin ukan nian, eh, Dr. Phil Good ez da sekulan ikusi, bena gio ibilizian uh, Wilco Johnson, behitzen Dr. Phil Goodeko gitarista, bere bakarkako talde bat ere Eta ordean, eh, behin ikusi nian, eh, putxas uh, eh, irunian arizian leku batian, konzertu baten maiten. To, harri joan engira, joan nintzen. Eta egiazki, uh, zafraldi bat bildu nian, bereziki bere izaiteko manera engatik taulan gainean. Ez musika, musika bon guztukoan nian, hor bazian bera gitarran, basu jole bat, eta bate, baterista bat, oso irukotea, oso simple, bena gio, uh, bon, musika guztuko anean, biztan dena, bena bere izaiteko manera taulan gainean, eh, argitzeko, eh, gitarra jotzen zian, Odean publikoa kontent, jarrekitzen, eta e, emeki, emeki, azten zian aminibat bat, bakik, altsatzen, zango altsatzen egan nahi dik, geroz eta harinagoki jozen zian gitarra. Eta azkenian finitzeko kasik jo gabe. Odean, abini bat publiko hasten zian, kesatzen, txistuka, eta untsa bero arazten zian publikoa abini bat eh, zainetan jartzen, eta untsa zainetan zelaik, are, agasten zian, ja, gitarra jozen azkarki, eta sekularen jan eh, olakoik ikusi, nola kapablezen zen jotzez gitarra, publikoana mini bat jamaiten eh, ah, nahitzean lekurat. Ordean oso interesgarria zen, eta hau dela bere irukotea ekin eh, deitzen den gru hori animalia bazian. biziki, eh, biziki konzertu hon bat uh, hor, eta gerostik beti, beti bon, uh, eh, dut Wilco Johnsonen musika hori. eta hilduk. Eta hilduk, bon, zartuik, eh, zine zart, zart, eh, eta hordian berak emanik, uai, nahi baduk aspaliko kantoia, eh, duk Barbed Weir Blues deitzen den uh, doinua eskainiko deiku, beraz, Wilco Johnsonek. zertan urentzen den Utsumandoka eskerak beti bezala Charles Bidegei, Jose Antoni Azpiazu, Beni Aguirre, Laurentzi Ebai, eta eman aldi hau ezahatz arra edatu dela Euskaldi ratietan, hastizkenez arratzeko lau honetan izan sorion eta Atata.